g'ayri dinlar toki bor bizdan andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi tarixi Andalus ilmu sanatni taratgan barcha olamni qaratgan biz uchun Alloh yaratgan bizni mulkdir Andalus ilmu sanatni taratgan barcha olamni qaratgan biz uchun Alloh yaratgan bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أندلسنين فتح قلنش لقدان suqutiga qadar deb nomlangan darslar to'plamini davom ettiramiz. Abdul Mu'min ibn Ali juda shaxsiyati buyuk odam edi, juda kuchli siyosatchi odam edi. Abdul Mu'min ibn Ali shuning uchun o'z ishini sekin astalik bilan boshlashlik kerak edi. Davlat uzra Abdul Mu'min ibn Ali Hurriyatul Ulum inson xohlagan ilmini xohlagan tarzda o'qishlik hurriyatini beradi. Ammo ustozini davrida unaqa emas edi. Ustozi bir muayyan ilmlar, muayyan fanlarda belgilangan edi bu kishining davrida. Ammo Abdul Mu'min ibn Ali davlatga o'tirgandan keyin sekin-asta ishlar boshladi va bular asosiy ishlari mana inson xohlagan ilmini xohlagan tarzda o'rganishlik huquqi. Juda ko'plab madrasalar qurdi. Shuningdek Abdul Mu'min ibn Ali fiqh borasida ham juda keng imkoniyatlarni yo'lga qo'ygan edi. Ammo ustozining davrida Muhammad ibn Tomurtda fiqh bir muayyan belgilangan uslubda o'rganilardi va o'shandan ta'lim olardi, o'shandan amal qilinardi. Ammo Abdul Mu'min ibn Ali fiqhda ham hurriyatni yo'lga qo'ygan edi. Abdul Mu'min ibn da bir narsa bor ediki, bu hozirgi tilimizda aytganimizda diktator deymizmi? Ya'ni o'zini fikrini ma'qullab, o'zini fikrini oldiga surib, o'shani qo'llaydigan kishi. Bu narsa ajablanishlikka o'rin yo'q. Sababi Muhammad ibn Tumurt ustozi shunday kishi edi. Faqat o'zini fikri, o'zini ijtihodatlari faqatgina tatbiq bo'lishlik kerak edi, amalga oshishlik kerak edi. Hattoki Muhammad ibn Tumurt zikr qilinishda ba'zi ijtihodatlari qo'llangan vaqtida bu ijtihodatlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning manhajiga mutanosib bo'lmagan qarama qarshi bo'lgan vaqtlarda ham o'zini ijtihodatini oldiga surib o'shani qo'llaganligi zikr qilinadi. Abdul Mu'min ibn Ali juda ko'plab ilm oladigan maskanlar, madrasa, jamiyalar qurdi, ma'hadlar va askariy ilmni qo'l ostidagi mujohidlar askarlar o'zini harbiy ilmini dini ilm bilan qo'shib ta'lim oladigan qildi. Ajib bir yaxshi ishlardanki harbiy ta'lim oladigan odam bu ta'limini diniy ilm bilan oladigan darajada bo'lgan bir holat, bir ajoyib ajablanarlik tahsinga sazovor bo'lgan holatdir. Chunki har bir mujohid, har bir dinni qo'riqchisi, dinni himoyachisi bo'lgan kishi albatta dinni o'rganishlik kerak va bilishlik kerak bo'ladi qodir bo'lgan qadar. Abdul Mu'min ibn Ali ni bu qilgan ishlari yaxshi qilgan ishlaridan hisoblangan. Shuningdek Abdul Mu'min ibn Ali juda ko'plab madrasa jamiyalar qurdi. Bu jamiyalarni bitiruvchilari ko'proq siyosiy fikrlik, keng idoraviy fikrda idoraviy ta'lim olgan madrasadan taliblar yetişip chiqardi. Va yana ajablanarli qiziq bo'lgan o'rni Abdul ibn Ali o'zi bularni imtihon qilar edi. Shuningdek, zikr qilinishicha yana Abdul ibn Ali kichkinagina anharca desak to'g'riroq bo'ladi. O'shani vujudga keltirib, o'shanda askarlar qanday suvda urushlik ta'limini ham bergan edi. Qanday qilib suvda jang qilishlik. O'zi o'sha harbiy ta'limdan o'tgan bolalarni, talibi ilmlarni, yangi mujohidlarni o'zi imtihondan o'tkazardi. Shuningdek, juda ko'plab qurol korxonalarini qurgan edi. Muvahhidlar davlatidagi qurol korxonalari va qurol zaxiralari juda katta va juda ko'p qurollarga ega bo'lgan edi. Lekin mana bu ishlarda hammasi Mag'ribda bo'lgan edi. Andalus diyori Muhammad ibn Alini diyarlik hisobidan chiqib qolgan edi. Andalus mintaqalarga e'tibor juda kuchli bo'lmaganligi uchun bir necha shaharlar qo'ldan boy berilgan. 543-sanada ko'plab shaharlar qo'ldan ketgan vaqtida Qodi Abu Bakr ibn al-Arabi bu kishi Andalus diyoridan Mag'ribga Abdul Mu'min ibn Alining huzuriga kelib bay'at beradi. Bay'at berib Andalus ahliga yordam so'raydi. Bu bay'atdan biz juda ko'plab fikrlar olishligimiz mumkin. Qodi Abu Bakr ibn al-Arabi rahimahulloh ahli sunna va jamoat olimlaridan mashhur qozilardan hisoblanadi. Bu kishini kelib Abdul Mu'min ibn Aliga bay'at berishligi shunga dalolat qiladiki, Abdul Mu'min ibn Ali o'zini ustozi Muhammad ibn Tumurtni fikrlariga qarshi va buni fikrlarini qo'llab-quvvatlaydigan odam bo'lmaganligiga dalolat qiladi. Bo'lmas, Abu Bakr ibn al-Arabiy kelib bunga bay'at bermas edi. Abdul Mu'min ibn Ali o'ziga tegishlik 552 hijriy sanada Al-Mariya yana qaytarib olinadi nasroniylardan. 500 55-hijriy nji sanada bo'lsa, Tunisni ham Abdul Mu'min ibn Ali nasroniylardan qaytib oladi. Ozgina vaqt o'tgandan keyin Libiyani ham Muvahhidlar davlatini qatoriga qo'shadi. Muvahhidlar davlatini qatoriga qo'shgan Libiya avvalda Murobitlar davlatini qatorida emas edi. Demak, Abdul Mu'min ibn da avvalgi Murobitlar davlatini qaysi joylari bo'lsa, hammasi egallangan, unga qo'shimcha Libiyani ham muvahhidlar davlatini qatoriga qo'shgan. Shu bilan davlat hududi Misrga yaqinlashganida Abdul Mu'min ibn Ali shunday fikr qilgan ediki, butun islom davlatlari, islom diyorlari deb hisoblangan yerlarini o'zini muvahhidlar davlati qatoriga qo'shib, bitta bayroq tagida jamlayman degan fikr kelgan edi. 558-hijriy sanaga kelganda Abdul Mu'min ibn Ali vafot qiladi. O'rniga Abdul Mu'minning o'g'li amirlikni egallaydi. 22 yoshida bo'ladi Yusuf o'g'li juda otasiga o'xshagan mujohid, shijoatli, bahodir bir o'g'lon edi. Bu kishi 580-hijriy sanagacha hukm suradi, ya'ni 12 yil mobaynida. Bu kishini davrida ham nasroniylarga qarshi juda ko'plab jihatlar amalga oshirilgan. Davlatni boshqarishligida juda bir yaxshi ko'rsatkichga ega bo'lgan. Bu kishini ayblangan taraflari tarixda bu kishi ham otasidek o'zini fikrini tatbiq qiladigan, faqat o'zini ijtihodatlari bilan davlat boshqaradigan odam bo'lgan. Ahli shuroni maslahatini olmasdi. Shuning uchun shuro ahlini fikrini olmasligi o'zini halokatiga olib borgan deyshadi. Sababi o'sha Portugaliya mintaqalari tarafda bir jang bo'lganda nasroniylar bilan o'zi saf oldiga chiqadi. 6 ta nasroniy bilan olishib, nasroniylar atrofiga hujum qilgandan keyin bu kishi o'sha voqeada, o'sha jangda shahid bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo rahmatiga olsin. Bu jang 580-hijriyda bo'lgan jang edi. O'sha yili shahid bo'ladi. Yusuf o'rniga Yaqub degan Yusufni o'g'li amir bo'ladi. Tarixda bu kishi Abu Yusuf Yaqub al-Mansur degan nomda mashhur bo'lgan. Abu Yusuf Yaqub al-Mansur. Lekin bu kishi to'g'risida uzoqroq to'xtalib o'tishligimiz zarur. Abu Yusuf Yaqub al-Mansur. Bu Abu Yusuf Yaqub al-Mansur al-Muvahhidi 580-hijriydan 595-hijriy sanagacha amir bo'lgan. Bu kishini davri muvahhidlar davrini eng tillo davriga to'g'ri keladi. Shuningdek, umumiy musulmonlar tarixida eng katta shaxsiyatlardan hisoblanadi subhanalloh. Abu Yusuf Yaqubul Mansurul Muwahhidi. Albatta, bu ismlarni ham yodlab olishligimiz kerak. Musulmonlar tarixda qanday shaxslar o'tganligini bir eslab yurishlik uchun va bundan ibrat olishligimiz uchun albatta. Va yana Abu Yusuf Yaqubul Mansur Muvahhidini yodlab olishligimiz Andalus tarixida yana keladi. Abu Yusuf Yaqubul Mansur Al-Marini degan odam ham keladi. Ikkisining o'rtasini ajratib olishligimizga bir xil ism faqatgina nisbat berilishligi boshqacharoq. Bunisi muvahhidi bo'lsa, unisi marini. Abu Yusuf Yaqub al-Mansur al-Muwahhidi muvahhidlar davlatiga amir qilingan vaqtida 25 yoshda bo'lgan. Hozirgi zamonamiz texnologiya zamonasi deb yuritiladi. 25 yoshlik yigitchalarni ko'rsak, aksarini umri stadionda, aksarini umri shu internet kafelarida ja bo'lmasam kiyim kechak bozorlarida o'tkazayotganligini ko'ramiz. Ammo islom tarixida 25 yoshlik mana bunday yigitlar Yaqub al-Mansur al-Muwahhidiyga o'xshagan yigitlar mislsiz davlatlarga amir bo'lgan. Abu Yusuf Yaqub al-Mansur al-Muwahhidi amirlikka o'tirishdan boshlab amr ma'ruf nahiy munkarni juda kuchli tarzda amalga oshirgan. Abu Yusuf Yaqul Mansur Muwahhidi hattoki insonlarga imom bo'lib berardi. Hattoki insonlarning hojatini chiqarishlik yo'lida yo'l yo'lakay hojati tushgan odamlarni hojatini chiqarib yurardi. Juda zohid inson bo'lgan, faqat jundan bo'lgan kiyimlarni kiyar edi. Shariat hududlarini o'zini ahli ayol bola chaqasiga va o'zini qarindosh urug'lariga ham tatbiq qilardi. Shuning uchun muvahhidlar davlatini bu nuqtasiga kelib muvahhidlar davlati yanada kuchaydi va futuhatlar yanada ko'paydi. Amin omonlik juda nihoyat darajada yuksaldi. Juda adolatli kishi edi. Qo'l ostidagi kishilarga, xalqqa juda adolatli, rahimdil kishi edi subhanalloh. Ya'ni o'zgarish muvahhidlar davlatini asosini bu kishini davriga bir taqqoslaydigan bo'lsak, juda kuchli o'zgarish bor edi. Avvalda juda qattiqlik bilan, juda shiddat bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hattoki manhajiga muvofiq bo'lmagan manhajda davlat oyoqqa turib olgan edi, lekin Alloh subhanahu va taoloni minnati bo'ldi bu muvahhidlarga Abu Yusuf Yaqub al-Mansur muvahhididek odamni hukumatga kelib qolishligi. Tamomiy ahli sunna va jamoat e'tiqodi tamomiy ahli sunna va jamoat manhajini tatbiq qilgan edi. Juda qattiq tarzda aroq korxonalari aroq ichishlikka qarshi edi va balki buni tamomiy tak tomiri bilan yo'qotishlikka harakat qilar edi. Shun bilan birgalikda Yaqub al Mansur al muwahhidi falsafa kitoblarini tamomiy yoqib yuborgan edi. Falsafiy kitoblar. Endi falsafiy kitoblar insonni e'tiqodotiga juda qattiq ta'sir qiladigan kitoblar, falsafiy kitoblar. Bu falsafiy kitoblar din dushmanlari tomonidan musulmonlarga kirib kelinib qolgan, natijada ko'plab buzuq e'tiqodotlar yuzaga kelgan. Alloh subhanahu va taoloni zotiga tegishli bo'lgan sifatlarini boshqa ma'nolarga burishlik va Alloh subhanahu va taoloni zotiga bo'lgan tegishli bo'lgan sifatlarni Allohni poklaymiz deb o'zlarini ko'p aqllariga suyangan holatda Allohni zotiga tegishli sifatlarni ko'p burishlar vujudga kelgan. Ya'ni hammasi o'sha falsafiy kitoblarni din dushmani tarafdan kirib qolgan ta'sir ostida. Shuning uchun e, Abu Yusuf Yaqub al-Mansur al-Muwahhidi barcha falsafiy kitoblarni yoqib yuborgan. Shuningdek, juda murobitlar davlatida yuzaga kelgan uzundan uzun tortishuvlar Bu tortishuvlarda faqat bir idoraga davlat manfaati, davlat islohatiga foydasi bo'lmagan munozaralar, kichkina-kichkina masalalar ko'tarilgan o'sha masalalarni yetishlik maqsadida uzundan uzun tuziladigan majlislarni mutlaq yo'q qilardi. Qarzdorlarni qarzlarini to'lashlik davlat tarafidan yo'lga qo'yildi va ulamolar juda ikromlandi. Ulamolarni yaxshi ko'rar edi. Yaqub al-Mansur Muvahhiri ulamolarga juda ko'plab ikromlar ko'rsatar edi. O'zi Ibn Hazm mazhabiga moyil bo'lgan odam edi Abu Yusuf Yaqub al-Mansur Muvahhiri. Lekin insonlarga buni farz qilmadi. Ibn Hazm mazhabiga o'tishligimiz kerak. Ibn Hazm mazhabida bo'lishinglar kerak deb insonlarga farz qilmas edi. Balki bu kishi ko'p furu' kitoblarni yoqib yuborgan edi. furu' kitoblar. Furu' ya'ni asllik Qur'on sunnatga ko'proq e'tibor beraylikda, qolgan kitoblarga ko'p suyanmaylik deb ko'p furu' kitoblarni yoqib yuborgan, Qur'on sunnatga e'timod qilib o'shanga suyanib, o'shandan hukm olaylik degan maqsadda. Shun bilan birgalikda Abu Yusuf va Aqul Mansur Muwahhidi juda me'morchilikka e'tibor berdi va Ribot shahrini qurdi. Ribatul Futuh deb nomlanadi tarixda juda ko'plab daraxtlar o'tkazdi shaharga. Davlat miqyosida insonlar kasal bo'lgan kishilarga davlat xazinasi tarafidan bir fondlar ajratildi. O'sha fondlar yordamida dori-darmon yetkazib berilardi. O'zi kasallarni ziyorat qilib kasallardan holidan xabar olib yurar edi. Hattoki insonlardan zakotni o'z qo'li bilan yig'ib insonlarga o'zi tarqatar edi. fuqarolarga, faqir kishilarga juda rahimdil edi. Hattoki zikr qilinishicha hayit bayramlarida 70 mingdan ortiq qo'ylarni o'zi fuqarolarga, faqir kambag'al miskinlarga tarqatar edi. Va yana Abu Yusuf Yaqub al-Mansur al-Muwahhidi rahimahulloh e'tibor beraylik bu gapga. Birinchi bo'lib Muhammad ibn Tumurtni aqidasi fasod ekanligini ochiq bayon qila olgan kishi bo'lgan. E'lon qilinishligi Muhammad ibn Tumur aytib o'tdik, o'zini ismatini, gunohsiz pokligini e'lon qilib, o'zini Mahdi ekanligini aytgan edi. Bu aqida fosit aqida ekanligi, bu Muhammad ibn Tumurni da'vo qilgan narsalari ochiq ahli sunna va jamoat e'tiqodiga zid ekanligini Yaqub al-Mansur Muwahhidi bayon qildi. Shuningdek jihodga ham juda qattiq e'tibor bergan. Juda shiddat bilan Andalusni boshqaruvini qo'lga olgan ko'plab sangarlarni qurishlik Andalusni shimol tarafidan bo'lgan nasroniylar va Portugal mamlakati nasroniylar tarafidan vujudga kelgan edi o'sha davrlarda. O'sha taraflarga kuchlik bir himoyaga askarlar tashlashlik bilan jihodiy faoliyatlarini yurg'azar edi. 585-hijriyda bir qo'zg'olon vujudga keladi. Qo'zg'olon bu Murobitlar davlatini qoldiqlari, Murobitlar davlatini himoyachilari desek to'g'riroq bo'ladi. O'sha Murobitlar davlatini bular nohaqdan qatl qilgan, bularni yo'q qilishligimiz kerak degan insonlar bo'lgan edi. Musulmonlardan tashkil qilingan. Juzurul Bilyar, Bilyar jazirasi borida dengiz bo'ylab. O'sha yerda Banu G'aniya degan bir qabila bor edi, Murovidlar davlatini ansorlaridan. Murovidlar davlatini himoyachilaridan juda ko'plab yillar o'tgan bo'lsa ham, lekin hali ham bor edi. O'shalarni qo'zg'alonini bosishlik uchun Yaqub al-Mansur al muwahhidi bir necha marotaba kelib ketib, ancha muvahhidlar davlati bir kuch sarflagan edi. Shu ter to'kishlikdan, kuch yo'qotib zaiflashlikdan xabar topgan Portugaliya nasroniyini boshlig'i darhol Buyuk Britaniyadan yordam so'radi. Yer tarafidan suv taraflama keladigan naqliyot vositalari orqali yordam chaqirtirib, Ingiltaradan, Buyuk Britaniyadan Portugaliya nasroniylari musulmon shaharlardan birini muhosara qiladi. Muhosara qilishligi boshqacharoq bo'ladi. Sabab muhosara qilgandan keyin shahar ichidagi musulmonlarni tashqariga chiqarib, ba'zi bir yomon fasod ishlarni qilib, nasroniylarni askarini avvali Ashpiliya hozirgi Sivilya desek bo'ladi, Ashpiliya shahariga yaqinlashib qoladi. Banu G'oniyaga shunday Abu Yusuf Yaqub al-Mansur dek kishiga jang qilishlari, bosh ko'tarib qo'zg'olon qilishlari loyiq bo'ladi. O'tganlarni ro'kach qilib, o'tganlarni sababidan bu kishiga qarshi jang qilishlik to'g'ri keladimi? O'tganlar mumkin zalolat aqidaviy mushkilotlari bordir. O'tgan muvahhidlar davlatini ta'sischilarida. Lekin mana bu kishi Abu Yusuf Yaqubul Mansur yana qaytadan shariat haybatini o'rnatgan odamga nima uchun jang qilishadi o'zi? Faqatgina shariatni haybatini olib kelib bilan qo'ymasdan, shariatni o'zinigina suratini olib kelmasdan, balki Qur'on sunnatga to'liq tatbiq qilingan bo'lsa bu kishini davrida asabiyat mutlaq yo'q qilingan bo'lsa, amru ma'ruf nahi munkar shariat Qur'on sunnat buyurgan tarzda qo'llanilayotgan bo'lsa. Banu G'oniyaga vojib bo'lgan narsa o'zi aslida Abu Yusuf Yaqub al Mansurni qo'liga qo'lini qo'yib, bay'at berib bularni yordamini islomga yana yuksalishiga, rivojlanishligiga yordam berishlari kerak edi. Lekin bunday bo'lmadi. Abu Yusuf Yaqub al-Mansur al-Muvahhidi Banu Ghaniyani muammosini hal qildi. Ya'ni jang qiladi o'rtada. Muammo hal qilingandan keyin Andalus diyorini mintaqaviy holatiga e'tibor beradi. Ya'ni strategiya jihatdan olgan holatiga e'tibor beradi. Shimolda Castella, Ko'shtala mamlakati nasroniylar bor va yana g'arbda Portugal mamlakatida nasroniylar bor. Ikkosi ham dushman, ikkosi ham nasroniy, ikkosi ham musulmonlarga zarari bor. Ammo Portugal mamlakatidagi nasroniylar qattiqroq. Shuning uchun Kastellaga borib Abu Yusuf Yaqul Mansur Muhidi nasroniylarni hukmdorlar bilan muohada qiladi. O'rtada bitim vujudga kelgandan keyin bu bitimda shunga kelishiladiki 10 yil mobaynida jang qilinmaslik bir-biriga. Bu muahada bitim imzolangandan keyin Yaqub al-Mansur al muwahhidi g'arbga keladi. Portugal mamlakatiga nasroniylar qarshisiga jang olib borishlik uchun. Jang bo'ladi. Bir necha bor jang bo'lib bu janglar natijasi Yaqub al-Mansur al foydasiga hal bo'ladi, alhamdulillah. Va Portugal mamlakati nasroniylari muhosara qilgan musulmonlar shaharlari yana qaytadan o'z joyiga qaytib o'z holatiga keltiriladi. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus, kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar Turli kashfu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar, turli kashfu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. G'ayri dillar tortib olgan bizni mulkdir Andalus. kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus sakkiz kunda fath bo'lgan sakkiz asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdir Andalus sakkiz kunda fath bo'lgan sakkiz asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra solgan bizni mulkdur Andalus ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun tashakkur alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bizni mulkdur Andalus kitoblardan Hüsnü öldür Endelüm'ü